mutane da ake cewa za su mallaki duniya duka wai su turawa da za mu rabu ya kawo wani zobe ya bani na zinariya ya ce shi ma yana da bawa kamar na takobin nan na ji na matsu na goge shi sai bawan ya fito don ban yi rakon takobin nan ya ce amma yanzu da ruwan bagaja da ke tare da ni ko na murji zoben aljanin ba shi da ikon fitowa sai ran muka rabu da ruwan bagajan nan na ɗauki zoben nan na sa a hannu na ɗauki kwalbar na ɗinke ta cikin aljihun rigata don tsoron faɗuwa ya ce ina marmarin sa sai in kwararo juma'a wurin kawo na ko wanda daren juma'a sai ya zo gun su raba dare na faɗi ne godiya don murna hannun rika kuka na tafi gare shi ina roƙonsa gafara ko ne masa wani abin da ba shi nan ba cikin hanya wani gadai ya ɓace sai na nufi teku na tambayi ma nasarar da ke mulki da jirage ya sa ni jirgi zuwa ƙasar sudan ya ce baya suna na fi ya dauda yana tsammani baka fatan nan tawa dauda ce ta min kanta bai san halitta ce ba nai nai suka ki karewa ma suka kore ni kusa da su wai ina wari kada in sa musu kaya da gari ya waye sai na samu wani tsohon kwale-kwale na gyatta na tsandama bahar maliya da kayan abinci na da gare wani ruwa da ruwan teku baya shawuwa wani gishiri gishiri gare shi na nufi wajen jihar sudan na ce in allah ya nufa in kai ruwan nan na baga ja sudan sai yana kai na ga dai mun ku fara hangen shinshinan ƙasa ba sai na bar tukin na ce mu je zuwa in allah ya nufa mu je na ji barci sai in ta yi ban kula ba na yanke ƙauna ga tsira fat muka yi ta yi har lissafin kwanaki suka ɓace mu ina bacci ran nan sai na ji jirgi na tsaya na bude ido sai na ganna tsakar wani abu kamar rije-rije na saurara sai na ji kamar maganar mutane a bisa kaina na ta da kai na hangi sama na ce yau kuma nan Allah ya nufe mu da zuwa to alhamdulillah ina nan na shawarwari sai na ga an zuro guga sai na kama na rike aka ja na ja na rike sai na ji an ce a'a me ya rike mun guga sai na ce ni na faɗo cikin daren jiya na tsoro kada ce daga bahar maliya na fito su ji tsoron fidda ni ko da na ce haka sai na ji an yi kururuwa nan da nan mutane suka taru aka samun igiya na na biyo ta na fito tsamo tsamo su ma duk suka tsatsaya suna kallo na da na fito tsamo tsamo suka yi mamaki su ma ta kawo min harka kafaɗa da gani na sai suka watse dan tsoro suka tafi suka gaya sarkin garin zo duk da mutanensa suka tambaye ni nace musu ni mutum ne dan adam ku bani abinci in ci tukuna sa'an nan in ji daɗin gaya muku labari na duka sarki yasa aka kawo min abinci na ci motsin teku ya tashi kuranta ni sai da na sha magani kwana bakwai sa'an nan na warki na yi kwanaki tukuna hankali na ya komo min dan kamar zan yi hauka ne danganin da na yi kamar na fito daga lahira ne da hankali na ya dawo bayan kwanakin nan sai na ga mutanen garin kamata ne ɗabi'o'insu duka da maganarsu da tufafinsu da launin jikinsu kamar na mutanen sudan da na lura da haka sai na tambayi sarki na ce ran sarki da ina nake yace a cikin birnin kano na ce wata kanan ta ƙasar sudan yake i eh. na ce to ina kwanta gora take a nan ya ce nan kudu masu arewa tafiyar kwanaki goma sha biyar ba magama ba cin zango ko da na ji haka sai ne salatin na ce Allah gwani na ce ta ina na zo nan sarki ya sa aka kai ni wani katon gida aka ce ta rijiyar nan ka fito na ce ina sunanta suka ce mai burgami sa'an nan na ce wa sarki kun ga mai burgami irin ta ya gamu da bahar maliya daga bahar maliya na fito Allah ya nufa karfin idan rijiyar nan ya jawo ni har nan gare ta na fita suka yi mamaki na ba su labari na tun daga farko zuwa ƙarshe sarki ya murna da jin haka labarin fita ta ta rijiyar nan ba wai ba yanke cikinsa ko yau ka so ka ji labarin in ka tafi kano ka tambaya ka ji kowane ba kano mai shekara ashirin da haihuwa ya san labarin kowa ka tambaya a kano ka ce nuna maka mai burgami ya kai ka har gidan da take don tsoron kada wani garin jan ruwa ya fada ya halaka sarkin kano ya sa aka yi murfin karfe a karfe ta ya sa kuma aka kulle gidan dan a bar zuwa yanzu haka tana na a kulle ruwa kundin ba a taɓa yashe ta ba tunda aka yi ta bayan na huta kwanaki goma sarki ya bani kyauta mai yawa ya sa aka ɗauke ni bisa taguwa aka kai ni har ƙofar gidanmu a kwanta gora shekaru goma sha biyar kenan na yi cur tun daga fitata har ran da na sauka gidanmu liman ya fito kofar gida ya kasa gane na fita ɗan yaro mai shekaru goma sha biyar na dawo dattijo mai shekaru talatin gemu buzu-buzu har da saje da sa na karya da na bayyana masa ni kowane ne sai rungume ni nan muka yi ta kuka da murna muka shiga gida da shi ko da tsohuwata ta gani ba ta manta ni ba ni kuma ban manta ta ba sai muka rungume juna muka so me don murna aka yayyafa mana ruwa muka farfado duk gari aka yi tewa iyayena barka liman ya gaya sarki ɗansa da ya fita yawon duniya ya dawo sarki ya aiko a yi min maraba da zuwa ba wanda ya san abin da ya fidda ni daga gida balle fa abin da na samu bayan na yi kwanaki bakwai na huta ran nan na je ga liman da shi da uwata na kwashe labarin tafiyata duk na gaya musu tun daga ran da na fita har ran da na dawo na kwanto ruwan bagaja domin nuna musu sai na ga duk ashe ya zube sa'ad da ake kwallo da ni cikin baramaliya saura ɗan taraf na nuna musu wanda ya rage da liman ya ji haka ya tashi nan da nan ya tafi ya gaya wa sarkin sudan haka sa aka kira ni na ba sarki labari duka na nuna masa ruwan bagaja. ya kama ni ya rungume ya sa aka yi ta buga min tambura tun daga safe har azahar kayan gajarce muku labari dai shagalin da aka yi da murnar da aka yi da alherin da na samu ga sarki da mutanensa da mamakin da aka yi nawa ba shi faɗuwa na tambayi sarki yaron da na bari ba shi da lafiya ya warke wato ya rima da liman fa ya ce da za a ba shi ruwan bagaja da ya warke sai ya ce mun yi magani har mun gaji har yanzu dai abin na ci gaba ne mun fi so ma ya mutu yanzu ya huta ciwo ya ci ya cinyewa har shekaru goma sha biyar da na ji haka na ce to tsaya mu gani batun da liman ya gaya maka gaskiya ne na ɗauki tsinke na tsoma cikin kwalabar ruwan bagaja na jefa tsinken cikin wani ɗan ruwa a kwano aka ba yaron ya sha da haɗewarsa sau ɗaya sai ya fara ta tashi nan take warki sauran ƙarfi kawai sarki fa ya murna kamar ya ɗauke ne haɗe jama'a suka yi ta mamakin martabar ruwan bagaja liman ya yi mamakin labarin wasa da labarin sarkin aljanun duniya sarki ya kira liman ya ta roƙonsa gafara saboda ƙarya tashi da yi ran da ya magana ruwan bagaja suka gafarta juna amfanin tafiyar nan tawa tana da yawa ga mutanen ƙasar sudan duka amma ba su sani ba kafin yi tafiyar nan magungunanmu na ƙasar sudan ba safai suke ci ba don babu wani ɗan ɗigon albarkar ruwan bagaja ga itatuwa da dabbobin ƙasar amma da ruwan nan da na ɗebo ya zuba a bahar maliya sai ya game ta duk don darajarsa to duk hadarin da ya tashi daga bisan bahar maliya ya ba da ruwa a ƙasa to duk itace da haki da dabbobin da suka sha ruwan nan in an yi magani da wani abu na jikin su sai ka ga abin na haske kaga yanzu magungunan kasan nan sun fice saboda ruwan nan nawa da ya zuba a teku yanzu an samu ice ko dabba da ta sha ruwan da ya fito daga tekun nan wanda ruwan bagaja ya zuba a ciki aka yi magani da shi sai ka ya ci bayan na huta kamar wata ɗaya sai na yi shiri na murza zoban nan nawa da aljanin ya fito na gaya masa sunayen garuruwan da na ajiye kayana duka da kuma inda na bar matata ya ɗauke ni muka tafi na ɗauko abina ko allura ta ban ba a wata ƙasa da ka sani na ajiya duk suna cikin gidana yanzu ina tattara kayan nan nawa ran nan sai na ce aljani ya kai ni garin da na baro mata ta rakiya in ɗauko ta ko da ya kai ni sai suka yi murna da ganina muka fita yawon ƙasa da ita muka yi na ɗan ƙauye sai na ga gazirki a kasuwa wajen mahauta yana kiɗan kurtuku yana hafshi wai shekaran maroka ne ko da na kyalle ido na dube shi sai sai ya ji na ce zurke dan muhammad ya dube ni duk ya shafe fuskarsa da gawayi ya ce himma dai dan shehu ya da kurtuku ya biyo ni duk mutane ku an dafo ni muka ba juna labarin rabonmu da kuma dalilin rashin gamuwanmu da sauri haka na ba malam zurke dukkan dukiyata ta garin na bar shi anan yana damawa yadda ya so matukar ransa na ɗauki matata na koma kwanta gora da ita zaman nawa yanzu na yi buƙatar ganin malam zarke ko wani da na saba da shi ko matata ta yi buƙatar ganin iyayenta sai murza zoban nan aljani ya fito ya ɗauke mu da dukkan abin da nake so gidan nan ma aljanu suka gina min shi da na so in ce su gina min gidan karfe na ji tsoron ka da zuciyata ta ja ni ga girman kai in dai batun duniya ce mun gode Allah ni kam yanzu alhamdulillahi alhamdulillahi ƙurunƙus ko ka yarda ko kada ka yarda